produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, February 2008, John, chapter 18. Ταύτα υπόν Ιησούς εξήλθεν συν τις μαθητές αυτού περάν του χυμάρου των κεντρών, όπου ειν κήπος ίσον εισήλθεν αυτός και οι μαθητές αυτού. Ήδηδε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τοπών, ότι πολλάκις συνύχτη Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού ο λαβών την και εκ των αρχιερέων και εκ των φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί με τα metafanon και λαμπάδων και οπλών. Ιησούσον ειδος πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν εξήλτεν και λέγει αυτής, τι να ζητείτε, απεκρίθησαν αυτό Ιησούν των Ναζωρεών, λέγει αυτής, εγώ ημί, ιστήκηδε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν μετ' αυτόν. Όσον είπεν αυτοίς εγώ ημί, απίλταν εις τα οπίσω και επεσάνχαμε. Πάλιν ουν επιρώτησεν αυτούς, τι να ζητείτε, είδε είπαν, Ισούν των Αζωρεών, απεκρίθη Ιησούς, υπονήμην ότι εγώ ημί, Ιούνε με ζητείτε αφετήτου τους υπαγίνη να πληρωτεί ο λόγος ον είπεν ότι ους δεδοκάσμι ουκα πόλησα εξαπτών ουδενά. Σιμών οὖν Πέτρος ἔχον μάχηραν ήλκησεν αυτήν, και έπισεν τον του αρκιερέως δούλον, και απέκοψεν αυτού το οταρίον το δεξιόν, ίνδε όνομα το δούλο Μάλχος. Είπεν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλει την μάχηραν εις την θήκην, το ποτήριον ο δέδοκεν μη ο πατήρ, ο μη πει ο αυτό, Ιον σπίρα και ο χιλιάρκος και οι πυρέτη των Ιουδαίων τον και και προς in garpenteros tu ceafaos in archirevs tu eniavtuechinu, inde ceafas o simbulevs astis iudeis otis inferiena antropon apotanini perdulau. Icoluthi de tu isu Simon Petros che alos matitis, o de matitis echinos in gnostosto archieri, Ke senisilten tu isu istin avlin tu archiereos, o de Petros prostitira exo, εξήλθεν ο οματιτής ο άλλος, ο γνωστός του αρχιερέως και τη θηρορό και εισήγαγεν τον Πέτρον. Λέγει ούν το Πέτρο είπε δίσκη θηρορός, μη και εσύ εκ των ματιτών ή του ανθρώπου τούτου, λέγει εκείνος ουκ Istikisan και οι υπηρετέ αντρακίαν πεπίκοτες ότι ψυχος ειν και εθερμένοντο, inde και ο Πέτρος μεταυτόν εστός και τερμενόμενος, ο ουν αρκιερεύσι ρωτήσεν τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδακής αυτού, απεκρίτη αυτό Ιησούς, εγώ παρησία κατ' το κόσμο, εγώ πάντοτε εδίδαξα εν συναγωγή και εν το καιρό όπου πάντης οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ελαλήσα ουδέν τίμη ερωτάς, ερωτήσον τους ακικοότας τι αυτοις είδε, ότι είδασε να ταυτα δε αυτού υπόντος, εις παρεστικός των υπηρέτων, έδωκεν ραπίσμα το Ιησού υπόν, ούτως αποκρίνει το αρκιερή, απεκρίθη απ' το Ιησούς, η κακός ελαλίσα μαρτυρήσον περί του κακού, ήδη καλός τι μεδερίς, απέστειλεν ούν αυτόν ο άνας, δεδεμένον προς αφάν τον αρκιερέα είναι Σίμων Πέτρος εστός και θερμινόμενος, υπον ον αυτο, μη και εσύ εκ των ματήτων αυτού ή, ειρνήσατο εκείνος και είπεν, ουκ εμεί, λέγει εις εκ των δούλων του αρκυρέως συγγενήσων ου απεκόψεν Πέτρος το ότιον, ουκ σε είδον εν το κήπο αυτού, πάλιν ουν ειρνήσατο Πέτρος και ευθέως αλέκτορε φωνήσεν. Άκουσεν ουν τον Ιησούν από του Κέαφα εις το πριτόριον, πρωί, και αυτοί ούκοι σύλτον εις το πρετοριόν, ή να μη με αντώσεν, αλλά φάγουσεν το Πάσχα. Εξήλτεν ούν ο Πιλάτος έξω προς αυτούς και φύσιν, τι να κατηγορίαν φέρετε του ανθρώπου τούτου. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, ημί ειν ούτως κακόν ποιον, ούκαν σι παρεδόκαμεν αυτον. Είπεν ούν αυτοίς Πιλάτος, λάβετε αυτον ημείς και κατά των ομονιμών κρίνατε αυτον. Υπον αυτό οι Ιουδαίοι, ημίν ουκ εξεστήν από κτίνεουδεν, ειν αολόγος του Ιησού πληρωθείον υπεν σημαίνον ποιο θανάτο ήμλεν αποθνίσκην. Ισήλτεν ουν πάλιν εις το πριτόριον ο Πιλάτος, και εφώνησεν τον Ιησούν και είπεν αυτού, «Σι Υιό βασιλεύς των Ιουδαίων, απεκρίθη Ιησούς, από σε αυτού, σι τούτο ιησους απο αυτου σι άλλοι υπόν σι περί μου. Απικρίθη ο Πιλάτος, μη τι εγώ Ιουδαίος είμαι, το έθνος σον και οι αρκιερείς παρέδωκαν σε εμεί, τι πείσας». «Απικρίθη Ιησούς, η βασιλεία είμαι ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Η εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία είμαι, η υπηρετή η γονιζόντο αν, να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. δε η βασιλεία είμαι ουκέστην εντεύθεν. Υπενούν αυτό ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύσει, Απεκρίθη ο Ιησούς, συλλεγείς ότι βασιλεύς είμαι, εγώ εις τούτο είμαι, και εις τούτο ελιλήθα εις τον κόσμο, για να μαρτυρήσω τη αλήθεια, πάσω ον εκ της αλήθειας ακούει μου της φωνής. Λέγει αυτό ο Πιλάτος, τι εστιν αλήθεια. Και τούτο υπόν λοιπόν πάλιν εξήλτεν προς τους Ιουδαίους, και λέγει αυτής, εγώ ούτε μίαν βρίσκω εν αυτό αιτιάν, Εστιν δε συνήθεια ημίν να εν απολύσω ημίν εν το Πάσχα, βουλεστε ουν απολύσω ημίν τον βασιλέα των Ιουδαίων, εκραβγασαν ουν παλιν λεγοντές, μη τούτον, αλλά Βαραβάν, ειν ο Βαραβάς ληστής,